Agora eu vou contar uma história guardada na memória, vou cantar. Na letra são segredos, e história, na rima eu mando agora o que será, porque que será? Por ser uma menina má, ser sua melanina, eu sou sua menina má. Por ser uma menina má, ser sua melanina, eu sou sua menina má não aceita, nego. Não desaparece, finge que me esquece. Na hora rola estresse, você não me merece. Sentimento padece e me enfraquece. Me deixa louco, embaçando a minha mente. Arpoador com a placabana, Leblon, Leme, Ipanema. As mina pira no sofá forte de biquíni. Rouba a cena, esse é o esquema, esse é o sistema. Eu sou da paz, não quero arrumar problema. Já tá chegando a hora, um banho eu vou tomar. Vou escolher em qual balada hoje eu vou piar. Escolhe o tênis portão lá da garagem. Aro 17 estrela, girando sozinho, carro parado, vindo preto, teto solar. À procura de um caminho, andando sem destino, buscando inspiração, de frente pro mar. Onde será que você estava? Quando te procurei, você não me falou nada. Batalhando feito louco pelo amor, você não dá valor. insistiu nos erros, abalando as estruturas do meu sentimento. Assim eu não aguento, assim eu não te entendo. Então me dá um tempo. Ah não, por que será? Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina, má. Ah, ah, ah. Então aceita, nego. Não desaparece, finge que me esquece. Na hora rola estresse, você não me merece. Sentimento padece e me enfraquece. Me deixa louco, engraçando a minha mente. Arpoador, Copacabana, Leblon, Leme, Ipanema. As mina pira no só forte de biquíni. Rouba a cena, esse é o esquema, esse é o sistema. Eu sou da paz, não quero arrumar problema. Já tá chegando a hora, um banho eu vou tomar. Vou escolher em qual balada hoje eu vou piar. Escolhe o tempo prepara o traje. Aqui na cara, abriu o portão lá da garagem. Aro 17, estrela, girando sozinho, carro parado, vidro preto, teto solar. À procura de um caminho, andando sem destino, buscando inspiração, de frente pro mar. Onde será que você estava? Quando te procurei, você não me falou nada. Batalhando feito louco pelo amor, você não dá valor. Insistiu nos erros, abalando as estruturas do meu sentimento. Assim eu não aguento, assim eu não te entendo. Então me dá um tempo, tempo, ah, não. tempo. Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Por ser uma menina má, ser sua melanina. Eu sou sua menina má. Então aceita, nego. Agora eu vou contar uma história guardada na memória. Vou cantar na letra